8691 fatvo. Summa atimmus siyama ilal layl. So'ngra kechgacha ro'zani benuqson qilib tutinglar oyatining ma'nosi. Savol: Qur'on o'qiyotib Baqara surasining 187-oyatida Alloh taoloning summa atimmus siyama ilal layl. So'ngra kechgacha ro'zani benuqson qilib tutinglar degan so'zi haqida o'ylanib qoldim. Arab tilida layl kalimasi tunga nisbatan ishlatiladi deb bilaman, Ko'pchiligimiz esa shom vaqtida iftor qilamiz. Shu masalani bizga tushuntirib bera olasizmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Oyat bilan rozadorning quyosh botganidan keyin og'iz ochishi o'rtasida hech qanday ziddiyat yo'q. Chunki kecha quyosh botishi bilan boshlanadi. Kechaning avvali quyosh botishi, oxiri esa bomdod vaqti kirishidir. Shuning uchun hadis sharifda Umar roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Idza aqbala al-laylu va adbara an-nahar va ghabat ash-shamsu faqad aftara as-so'im." Kech kirib, kun tugasa va quyosh botsa, batahqiq rozadorning iftor vaqti bo'libdi dedilar. Sahih Muslim 1100-hadis. Imom Navoiy aytadilar: Hadisning mazmuni shuki, quyosh botishi tun boshlanib, kun tugaganini anglatadi va aynan shu paytda rozador uchun iftor qilish joiz bo'ladi. Sahih Muslim sharhi 7-mujallad 209-bet. Vallohu a'lam.